Ei, ei, ei, ei, Juniperros! Bon dia a tothom des de Ràdio Juniper. Aquí la banda vos saluda. I a la meva dreta tenc en David. Uau, bon dia, Josep. Estic nerviós, el nostre primer programa, i ens esperen moltíssimes coses. Tocarem fusta, perquè tot vagi rodat i no la liem parda. Tranquil, David, això anirà genial. I perquè tot vagi rodat tenim el nostre tècnic de so, Gerai. Vos saluda. Hola, muy buenos días. ¿Qué digo? Buenos grandiosos días. ¿Qué, ¿Cómo estamos? preparadas para otro día de trabajo, instituto, universidad. Mm, espera, eh, quiero decir, de follada general. calla, <laughs> calla, calle, calla, no me lo list de banda metí. que nuestros oyentes son buenos estudiantes, que sí? ¡Vamos, <laughs> comenzamos! ¿Quieres ponerle nombre a tus huesos? Cúbito y Radio Juniper. nostre primer programa començarem a la grande. Tu què trobes, David? Doncs sí, primer de tot vos contarem com va el món i les seves principals notícies. I també les darreres novetats musicals. Estic segur que passarem una agradable estona. Com ho sap bé tu això, Avui el nostre amic Josep ens té preparada una entrevista amb el gran músic Pablo Alegria. Sí, David, és més, l'estic convencent perquè al final del programa també ens toca alguna cançó. Du la cartera preparada? Uh, la cartera? Per què? Uh, eh, per cert, fa tres setmanes que me dos dos besa, Josep. Bé, bé, no perdem el temps i comencem amb la banda. No et perdis aquesta setmana els locos de la banda. Notícies, criades telefòniques, bromes... Aquesta setmana entrevistarem el gran Pablo Alegria. No us ho podeu perdre. Bueno, eh, uh gràcies per escoltar la banda amb nosaltres i anem amb les novetats musicals d'avui. Espero que mos perdoneu els nostres fallos, el nostre primer programa i el directe d'aquestes coses. Uh, per començar tenim com a novetat musical el darrer disc, el nou disc, de Manel, on el seu single és Teresa Rampell. Uh, el disc, anomenat uh, eh, Letters baixin de l'escenari està tenint molt, molt bona acollida entre els seus, entre el públic català i de tot Espanya. Sí, uh, sí, David, sí, realment de tot Espanya, perquè hem vist que mm, han tingut entrevistes per Madrid i concert per Madrid també, que mm, la veritat és que encara que sigui un grup català i canti en català, tota la gent d'Espanya de, de mm, li està agradant i realment eh, estan tenint molt d'èxit. També també eh, avui justament Gossos ha tret un nou disc, se diu Batecs, Després d'un any, un any i mig sense, sense treure res, un poquet de, de entre parèntesis, les seves vides professionals, eh, s'han tornat a juntar per fer ja aquest disc que és el, el, el que fa 11. Veurem moment que tal, que tal si també eh, té igual d'èxit com, com com de Manel o com el els el de les Arts, que també fa res un parell de setmanes van treure, van treure eh, el darrer. Eh, compara de Amics de les Arts amb Manel, perquè són dos grups també eh, catalans relativament nous, són ja tres discs que el treuen cada un i han tingut la veritat que molt d'èxit en un món on el rock català havia estat un poquet, eh, què us he de dir, eh, en, baix, en baix nivell entre grups, perquè grups com Gossos que ja s'havien pres un temps de descans i sopa de cabra que ja no, no ja no és el nostre, no, no. l'Atsambusto que des de que té nou cantant ja no és el que era, pues, aquest el grup Manel i Smith de les Arts sí que... Que han, que han fet carrera. Han, fet, han, han tingut molt d'èxit en, en, en, en aquest món i jo crec que, que, que, que l'entenen perquè s'ho han guanyat a, a pols. També tenim com a altra novetat, eh, deixant rock català de banda en Coquemalla. Coquemalla molta gent no, no el coneixerà, però en Guacamaya té cançons molt bones com No puedo vivir sin ti, que sortia un, un anunci de, de, de televisió, si entra el conec per això, però jo me fa molta pena que només se'l conegui, per això té moltes cançons molt bones, i ara ha tret un disc que se diu uh, Mujeres, mm, que són un recopilatori de les seves cançons més, més importants o, o més bones que ja, que ja ha pensat i cantar-les amb... Uh, pues, amigues seves. Uh, tenim entre elles na Janet, na Leonor Wildling i, per exemple, també uh, una actriu que se nom mm, Molina de cognom. No sé ara quin és el nom, però és una actriu molt coneguda que segurament quan la veieu vos, vos sonarà cançó Bé, molt bones. Si, si, voleu saber qui, quina actriu és, teniu el Google i cercau. Sí, sí, sí, sí, tampoc... Sí Bé, i així com a, com a grups que venen aquí a tocar a Mallorca, eh, tenim el, el 2 de maig, eh, ve tocar eh, LA, bé, LA ja són, no els que venguin són d'aquí, però tenim LA en, eh, en el Grammy, i se pot dir que és un, ens espera un gran concert, m'has a dir que no, els, no vos el podeu perdre. Mm, més endavant, un parell de setmanes després, dia 24, ve Super Submarina, un grup també molt que s'està fent molt famós i eh, no han deixar escapar l'oportunitat de poder escoltar aquest grup en directe que val la pena realment. Sí, eh, la música en directe té un, té un nivell superior que, que realment escoltar-ho a teva tot sol eh, des d'un disc. Mm, I aquí hem d'aprofitar el bon grup que tenim, com per exemple L.A., que has dit que, que toca un dia o dos de maig, està xerrant amb en Dimas, que és el seu guitarrista, fa feina a Rock House, faig aquí com a publicitat, m'arranyaran els meus jefes, però, però que me, que me perdonin, i estan treballant molt bé, molt bé, molt bé per els concerts que, que tenen ja programats. I d'això, no us ho podeu perdre, dia 2 de maig, eh, en el Grammy, LA i dia 24, Super Submarina. Moltes gràcies i anem, seguirem amb el programa. Na, na, na, na, na, a veure, David, na, na. David, David, què, què fas? Què fas? Aquesta secció del programa és la més important. Per tant, un pot de professionalitat. Ah, uh, per, perdó, és que en Gerai me va dir que fes la sintonia de les notícies, ja que no en teníem. Uh, Gerai, hi ha alguna cosa que ens hagis de contar? Això no pot ser. Jo sóc un professional i aquestes coses no poden passar. Sí, bueno, yo sé. mira, como comprenderás, pues mira, David ha pagado la canción de It's All Right Now, yo he pagado la siguiente de Metal y supuestamente tú tenías que pagar la de la sintonía, pero que me han dicho que no las has pagado. Ahora, em, bueno, ahora que lo de la sintonía feta per David eh, queda molt bé, molt proper al y I Venga, David, continúa. Sí, será mi yo. Uh, una trágica noticia. Constantino Romero ha que aquest diumenge en 65 de de casa Uf, això sí que són males notícies. Com m'agradava a mi aquest home. Et diré una cosa, jo vaig començar la ràdio per ell. I doncs jo me vaig comprar motelars gràcies als seus anuncis. Bé, canviant de tema, aquest cap de setmana el Futbol Club Barcelona s'ha proclamat campió de la Lliga BBVA, ja que el Real Madrid va empatar contra l'Espanyol. Ole, ole, hola, la, ser del Barça és lo millor que hi ha. Com dus aquest tema, David? <coughs> ja, ja veig, ja veig. Mm, bé, seguint amb els deports, el Mallorca ja té un peu i mig a segona, després de la seva derrota contra l'Atleti de Bilbao. Um, quan dius això, Josep? um, <laughs> sí, ja, ja veig que, que t'interessa. Uh, bé, després d'aquest atac tan gratuït, aquest cap de setmana Fernando Alonso va guanyar el Gran Premi, Gran Premi de Montmeló, a Catalunya. Sí, va ser una carrera trepidant. Per acabar amb els deports, els monocorins poden estar contents perquè el seu tenista local, Rafael Nadal, va guanyar el Master 1000 de Madrid. I bé, canviant de tema, ja que en el món no només són esports. Doncs sí, Josep, aquest matí la Guàrdia Civil ha desallotjat l'edifici de titularitat municipal ocupat el passat diumenge a Barcelona amb motiu del segon aniversari del 15M. Ja fa dos anys, fa dos anys de les manifestacions i les coses encara estan igual o pitjor. Mare meva, com va el país? On són aquells que deien que Espanya va bien? que surtin ara, però bé, no vull entrar en aquest tema perquè continua amb les notícies. Pues la veritat que no té moltes més notícies. Uh, han atropellat el cas de Cristiano Ronaldo, han operat Angelina Jolie, uh, Angelina Jolie per prevenir un càncer de pit... Moment, un moment, un moment. Que Angelina Jolie s'ha separat d'en Brad Pitt? <laughs> ja era hora. No s'ha pogut resistir en els meus encants. La fama fa aquestes coses. Ja et dones compte, David. Uh, sí, Josep, sí, però mm, realment el que he dit jo és que s'ha operat per no tenir càncer de pit. Uh, mamelles, mugrons... Ui, sí, sí. I de... això també és un tema important. Els pits d'Angelina Jolie han d'estar ben cuidats. Uh, canviarem de tema. El temps. Aquesta setmana farà sol, molt de sol. I si no m'ho creus, cercau un engerall, que és ell qui me diu qui farà, quin temps farà. Perquè diu que quan ha de fer sol, l'ou esquerre li tremola. I doncs <laughs> ens fierem dels seus genitals. Xerrant de genitals, va sortir per les notícies del United States of America que en un partit de béisbol una noia va deixar la seva parella tirant-li un tassó de cervesa a la cara, ja que aquest es va negar a donar-li un beso a l'Equis Camp. Bé, és conegut per tothom i que ja quan surts per l'Equis Camp has de donar-li un petó a qui sigui. Uh, a qui sigui? Sí o què? A qui quieras? Sí, a qui vulguis que tinguis de vora. I, i... I si te pido un kiss? un Kiss. Va bé que et dongui en en Pal Stanley, cantant de The Kiss. Sí, bueno, eh, David, mejor sigue, por favor. Um, sí, per acabar, vos vull informar de la nova aplicació d'Android, el Loro. Ciao, ciao, chin. Aquesta aplicació t'ajuda a deixar els teus amors, en frases tan generals com no eres tu, soy yo, estoy en un mal momento de mi vida, no estamos buscando lo mismo... Això hauria de tenir aquesta noia dels Estats Units. Però bé, i tu, David, com deixes les teus atlotes? Bé, jo, jo, jo sóc un, un tradicional. Jo sóc el típic que eh, via WhatsApp em t'envia un missatge de que posa estic cansat de trobar-me pels teus dins la dutxa, eh, que empleis els meus armaris per posar els teus tampats, s'ha acabat la nostra, ja no ho aguant més. Bueno, són formes, tot això no m'ho crec perquè no has tingut atlota mai, però bé, jo sóc més de fer-ho elegantment, perquè si tens una lota molt de temps, pues, estás de portar bella... Sobre todo... Cuando la deixes. yo me m'agrada fer-ho pues, esta forma. Yo le dic que te fent l'amor, Y después... Cuando estem en el llit, Le dic, ve tú y yo somos novios, ¿no? Estamos juntos. Hace tiempo que estamos juntos, porque somos novios, ¿no? Pues ya no. <laughs> y, y puede para pero bueno, eso es lo de menos. ¿Y, tú, Geray... cómo, cómo dejas a tus novias? Bueno, para empezar, eh, lo principal es tener novia, ¿no? Pero bueno, sí, una, una, vez, tuve esa suerte de tener pareja y tal. pero bueno, yo soy como tú, David. O sea, yo fui y le dije, mira, te apesta el aliento, lo dejamos. Ah, pues es una forma muy... Eh, agradable cuando pagas a una persona no significa que tengas novia. uh, <laughs> <laughs> Ve David, arriba el nuestro famoso concurso en el que el guanyador tindrà un meravellós premi insólito. Eh, eh, espera un momento, Josep, Uh, això no surt a l'escaleta del programa d'avui. Ja ho sé, David, però com que jo sóc un bon professional i he ficat aquesta part en el programa perquè em donava la gana i com que sóc un professional faig el que vull i punt. I de um, superprofessional, uh, com ho faràs sense cap concursant? Te'l treus de la semàniga? David, David, que poc en saps. Mira, he agafat el primer que he trobat per aquí, per l'estudi, i punt. Un que té recursos i ja està. Sí, uh, ja veurem com surt. Tot teu, Josep. Gerai, ja pot fer que el concursant passi. Aquí tenim al nostre costat en, en, uh, I tu, tu com t'anomies? Um, jo som en, en Jordi, fas feina aquí a Ràdio Juniper, no me coneixes? Sí, bé, me dona igual, tampoc és que algú t'ha contat la teva vida. I de començar, uh, eh, estàs preparat? Bé, bé, pot nerviós, però bé, podem començar. Bé, bé, bé a veure, uh, a veure si saps algú, uh, qui ha guanyat la Lliga guany? Uh, eh, penseu bé que, que, que aquesta pregunta és molt difícil. Uh, Barça, no? Correcte, correcte, molt bé, molt bé David, eh? vull dir Jordi. Eh... Jordi, Jordi, Jordi. Bé <laughs> que estàs al dia, continuem. Què és una capsa que s'obri però no es tanca? Uf, aquesta té trampa. Uh, un ou? Mm, correcte, molt bé, un ou, lo que no ten Gerai ni en David. Uh, molt bé Jordi, només et queda una pregunta més per guanyar aquest fabulós i meravellós premi. Quin grup toca la cançó de All Right Now, la sintonia del nostre programa? És del grup Free, clarament, un gran músics. Molt bé, correcte, correcte. Free, lo que se per perdina fa per dinar. Frit, mallorquí. <laughs> Correcte. Mira, has guanyat aquest fabulós i meravellós. Què més podria dir d'aquest regal? Un fantàstic bolígraf. Uh, un moment, Josep. Mm, mm, moltes gràcies, Jordi, per participar el nostre, el nostre concurs, però uh, és que aquest boli, uh, aquest boli és meu me'l va donar la meva lota per al nostre aniversari. Però, però David, no siguis egoista. Mira la cara de satisfacció que té en Jordi. No et fa vergonya llevar-li el boli. A més, què és aquest tipus de regals que fa la teva lota? Mira, deixa'm fer, és igual, ja està. Uh, la meva lota en regala el que vol, uh, perquè és la millor de totes. Però bé, seguint els teus passos, jo ara faré també una nova secció on jo llegiré els twitters dels nostres seguidors. Què t'apareix? Molt bé, molt bé, petita llagosta. Així m'agrada. Que vagis aprenent. Uh, sí. Uh, eh, comencem. El, el primer tuit que, tuit que tenim eh, diu El programa d'avui m'està agradant molt. El tècnic de sol fabulós. Vull un fiteu. Signat per arroba Gerai. Quin Twitter més estrany. Bé, hi ha de tot el món i no podem fer res. El següent que, tuit que tenim és Que feliç que sóc. He guanyat un bolígraf del programa. Creta somrient. Signat arroba Jordi. Bé, David, això l'ha fet l'home més feliç del món. <laughs> sí, bé, que vol que et digui. Uh, si me, si la, la meva nòvia no, no, no pensa el mateix, crec. Bé, seguirem. Um, ehm, aquest tuit és estrany i, i diu ¿Al final me vas a pagar la entrevista o què? Per cierto, ¿dónde está el cotxe que me venía a buscar? Signat, arroba, Pablo Alegría. Bé, aquest deu ser un Twitter que anava per salvar-me, però en aquest programa no. Uh, bueno, ja. Uh, Gerai, uh, llama un taxi perquè, perquè vengui cercant Pablo. Uh, el darrer... Bueno, ah, no, tenim un altre, una altra posa. Uh, David, has pensat a canviar-te els calçotets? Signat, arroba tu madre. um, <laughs> Brut. sí, gràcies, mama, ja, ja està fet, gràcies per recordar-te. Uh, bé, llegirem el darrer tuit del dia uh, que diu Volem una finestra en el nostre cova, una hora al dia per dormir i mitja hora per menjar i pixar. Signat arroba becaris reivindicatius. Però a veure, David, bé, eh, tots aquests twitters eh, de qui són? I de, com podràs comprendre, són de les persones que som al programa. Com entendràs, és el nostre primer programa i encara no tenim públic que ens segueixi, encara que tu siguis superimportant i superfamós. A veure, a veure, és que no m'acordava d'això. Estar acostumat a la fama, a la bona vida, en fi, però això dels becaris no ho entenc, qui són? Bé, eh, tu saps eh, aquestes persones que em donen el cafetet per el matí, que els trates amb mala cara i els diu tot? Uh, espera que pensi... Sí, sí, què passa? Doncs bé, aquests són els becaris, que fan tots els seus desitjos realitat. A veure, què dius? I jo pensant que eren nomes o robots que vivien aquí. Molt bé, molt bé, està bé saber això. Ah, uh, sí. Bé, em comuniquen que acaba d'arribar en Pablo, i d'allà em vaig, i li deixo el lloc perquè li faci la seva entrevista. Moltes gràcies, David, per la teva col·laboració en el programa. Espero que et vagi bé i et preparis millor pel següent programa, que encara estàs un poc advert. Bé, moltes gràcies, Josep, crec. Eh, ens veiem demà. Ha sigut un plaer i he après molt. Adeu! Te cuento un secreto. Escucha Radio Juniper. Pablo Alegria, de 8 anys i més de 10 anys a la música. Va estudiar a l'escola de Santa Mònica piano i guitarra i més tard va ingressar al conservatori per acabar la carrera de piano. En només 12 anys ja va composar la seva primera cançó i ara, segons els crítics, és un de les joves promeses del panorama musical nacional. Hola, Pablo, benvingut al nostre primer programa. És un ple, que dic un ple, és un honor tenir aquí nosaltres. Què tal, com estàs? Bien, muy bien, gracias. Doncs digue-nos, eh, la teva primera entrevista a la ràdio, com et sents? Sí que és la primera vegada en, en, en un sitio tan professional ¿no? i con tanta qualitat. Pero siempre es mejor placer contigo, Josep. Claro, eh, aquí calidad eh, nos eh, sobra. Y te digas, eh, del teu primer disc, en qué te vas inspirar? Bueno, hace unos años estuve, estuve de voluntario en una campaña que protege a los monos con sífilis y bueno, mm, me di cuenta de que es un tema que, que no todo el mundo tiene en consideración, ¿no? Entonces Mm, con la movida de que tenía el proyecto del disco y tal, decidí, no sé, me gustaba la idea de promover este tema, no? Clar, és un tema realment important, els monos en sífilis, i sobretot ara en un món de crisi, no? Uh, hem estat investigant i sabem que mm, vas gravar el disc com Antoni Pastor, com és, com és ell, com a productor i músic i com a persona també. Bueno, fue una experiencia un poco extraña. porque mm, quería grabar con alguien que tuviera algo que ver, ¿no? que estuviera algo comprometido con este tema. Y mm, a Tony los monos no le gustan mucho, pero lo del sífilis lo, lo llevaba un poco bien, ¿no? El tema. Y mm, bueno, al principio bien, pero después de unos días de grabación es conocido que es un poco dado a la bebida, Tony. Y había días que a lo mejor no aparecía o estábamos ahí y tenía que grabar muchas veces yo solo las tomas, ¿no? Pero bueno, Al final salió bien y... ¿Has bebido en general o me un whisky a palo seco? Eh, no, el más de gin tonics, él eh, no es más clásico en ese aspecto, pero bueno, tampoco he estado nunca con él. Bé, no, no echaré mal ni bé ni malamente d'en Toni. Mm. Sí, tampoco quiero meterme sí, demasiado. No, no n'ha ficat merda ara, no te preocupis. Um, a la introducció hem xerrat de que um, vas estudiar a Santa Mònica. Sabem que <clears throat> gràcies a eh, molta part del teu èxit és el teu primer professor que vas tenir ja eh, i també diuen ser males llengües que l'intentes imitar físicament i personalment. Eh, què opines d'això? A ver, siempre ha sido un modelo para seguir, ¿no? Y igual que lo es de muchas personas, porque mm, aquí en Mallorca es, es un personaje bastante conocido. Y bueno, empecé mi primer grupo con él y con otro amigo, pero no fue bien la cosa. bueno, que no va a haber ese cosa porque ella era que me llegaba del grupo y claro, te vas por a los. Eh, bueno, eso y su condición de homosexual reprimido le trajo muchos problemas a la hora de actuar en directo, ¿no? Eh, sí, eso es lo que muy bien que con que estabas un poc rabiós, anaves dient mentides ahí. para no passa res, aquí estoy bueno, per xerrar, no te preocupes. Eso ya cada uno. no? ¿eh? Sí, eso ya cada uno. Uh, bé, el teu primer disc i diuen que seràs un gran músic. Tu que, tu què opines? Tu què creus? Hombre, yo nunca he sido muy alto, ¿no? Pero lo que es el disco es, mm, se está vendiendo bien, pero tampoco quisiera confiar demasiado. No, molt alt no ets. I molt graciós tampoc, però, però no te preocupis. Tampoco lo intento. Ja, ja, ja. Uh, bé, uh, vàrem, molt varen anunciar de que una de les teves cançons form, formarà part de, de la banda sonora de una serie de televisión inglesa, Contemos qué tal tal esta experiencia Pues es un poco complicado el tema de, Inglaterra. Eh, resulta que grabando con Tony Pastor, em, como no estaba nunca en el estudio, mi manager tuvo que llamar a un conocido suyo que tiene una sede en, Inglaterra, tiene un... produce allí, vamos. ¿Quién es el que conozco? Eh, James Herbender. Claro. el coneco, el en el James. ha conegut aquí Palma también Pues dejar de reír, por favor. <laughs> y bueno, el caso es que grabando con él y tal, le gustaron los temas y, y bien. Lo que luego vino Tony un poco, bueno, así como iba y se cargó lo que es la maqueta, pero así que me pagó un vuelo, se sintió mal y, va un vuelo allá a Inglaterra y pudimos grabar en estudio ¿qué tal eso de tocar en la porque me han dicho que Inglaterra todo se fa al revés. <laughs> Eh, bien, fue un poco complicado al principio, pero con horas de ensayo y tal lo conseguí sacar. Eh, no. ¿Se te este fan su mascarra o no? Ella em. que en Inglaterra, no sé cómo fan ella Depende. Eh, estás un poco tímido no? No te preocupes pasamos a la segunda pregunta. Uh, degut tot aquest èxit que has tingut en aquest primer disco, uh, eh, et una de les teves cançons com a uh, de, les del mundo, no només nacional? Pues no lo sé, porque el tema que trato, como ya he dicho antes, no es muy, no es muy valorado. Espero que, mm, que la melodía entre a la gente y a partir de ir escuchándola sí que pueda promoverse un poco, la gente coja conciencia y me bastaría con que, con que a nivell europeu ja llegara. Clar, clar, clar. Bé, sabem que hi ha molt de nivell a Europa, o sigui que ja si s'escolta arrel d'Europa de, ja va bé. Uh, I xerrant de futur, d'aquí 5-10 anys, uh, on et veus? Et veus encara composant, fent altres discos o, o et veus uh, eh, jonqui perdut? Eh, un poco de todo, ¿no? Mm, me gustaría montar un, una, una, buena banda, porque eh, si vas solo también es un poco coñazo y movida y muchas veces hasta aburrido. Pero bueno. Claro, yo también, eh, yo me quería irme un montón una banda, pero Tot no, no, no te voy a llamar. No, no, no tú, yo yo m'agradaria ser de banda tot días, todos tot días, Eh. Anar gira, América tot días, y ya dormir todos juntos allá. ya... Bé, no contaré la meva vida privada, però tot Perdona, sabeu... Eh, estamos hablando de mi, no? Bé, jo per això, no contaré la meva vida privada, ah, però tot ja sabeu que sóc un, un, un, un fenomen en el llit. Um, bé, uh, te farem la darrera pregunta i ja, i ja mos, uh, podrem gaudir d'una cançó teva en directe que, que és algo magnífic, magnífic. Um, tot això de la fama, tot això de l'èxit, tan, tan ràpid, uh, deu dur també una part negativa. Mm, com ho dus? Com ho dus? Mm, no, negativo del todo no. Uh... T'aturen pel carrer, te demanen fotos, autògrafos, te demanen... Hombre, eso siempre creo que siempre pasa un poco, ¿no? Cuando llegas a, a, a, a cierto nivel de lo que es el panorama musical, ¿no? ¿Y el Mes o en tu línea? O sea, cero. Eh, bueno, yo es que soy católico apostólico romano ¿Mm? y estoy en celibato continuo. ¿Mm? Si has investigado, lo sabrás, pero bueno. Sí, pero este par no me no me gaire y no, y no la no volgut introduir porque que no... Que es, no algo que, no, que suele interesar, no? Sí, no me interesa ni un comino, pero... Pero ya que, ja que has dicho, eh, tal el papa, el papa nou? T'apareix correcte? Eh, diuen que es un poco progresista. Me parece bastante bien muchas de las, de las reformas como una menor ostentación de lo que es el poder de la Iglesia, ¿no? para que la gente pueda acercarse más. Y no sé, creo que un papa jesuita es lo que le hace falta a la Iglesia ahora. Sí, sí, sí. sí. bien, y de En Pablo ens tocarà una cançó i fins una altra. Gràcies. Try to picture a girl through looking glass and see her eyes just cap on out. See her eyes and sail back at them. See that girl as her only world. Through her homies on the surface, she's a seal universe. Glory God, God is speaking through the blinds. Are we only standing naked? Taking guesses at the edge on time. Oh my, justifying reasons why is an absolutely insane resolution to live by. Live high somebody live Take taking it easy live fine body live right righteously I try to picture him man to always have an open hand See him as cavalry. See him smarter, modified he's not a beast. do not the devil either. Always good to hit to her. Well, it's laughter that we make, and after all, uh, I call of the wild is sealing all the nation wider. Uh. In the order of the bright means all our politics are too late. Uh. Oh my, the congregation in my mind isn't us. i selling off gratitude, uh, practicing the loving of you. Live like, live mighty, live righteously. Taking it easy, live like, live mighty, live righteously. up. Let's take it easy. And I celebrate tomorrow for reality. Because nothing is ever as it seems. This life is but a dream. Oh, oh, ba da pa pa, ba da eh. Whoa, oh, oh, da da da pa. take it easy when oh, you take it easy. Yes, yes, yes, yes, taking it easy. Once you leave high, or a lay Yes, take it easy.